хэлж бичсэн. Тэгээд та нарыг бичийн мөрөшийг идэхтэй байвал энэ ялаамууданд үндэсээрээ зугарч тэнгээс тэнгээс ураг гэсэн ч тэр дагаахгүй л гэвч танараас хэн нэгэн тал тарилан чин эрхэлтийг юм уу малшиг чин хариурдаг боолтой байгаад болоо талбайгаас ирэхтэн даруй орц боллохорсоо гэж хэлэв. Харин сэтгүнд надад идэх юм бэлтэй. Бүсээ бүсээж намайг дээж үс тустай үйлчил. Дараа нь чи дээж үүн бис гэж хэлэхгүй гэж юу. Болон тушаасныг нь хүчэтгсэнд тэр талхтаггүй. Талхтаггүй бистэй. Түнчлэн танарч мөн адил танарт тушаасан бүхнийг хүчэтгээд бид зойсгүй болоод бид зөвхөн юу хийх ёстойг ол хийсэн гэж хэл гэжээ. Эзний үг. Христний цаашаа хандлах болтваа. Итгэл маань өсгөөж хичээ би нараа иймэрхүү үгийг хэрэглэдэг блээ. Та нараа мэдгүй тийм итгэл маань өсгөөж энийг сая хин хэлсэн бөлөө шав нарын юмд бол нэг нь Есүс итгэл маань гэсэн учраас тийм шав нарын Есүс асуусан юм байна. Есүстэй тэг хамт байсан хүн хамт ингээд түүний бүх зүйлийг хасан хүн хүмүүс нь Есүс гуйж итгэл маань нүсгөөж дутуу байсан билүү? Бид нар байнга Есүс ингээ захламай дээр байгаа Есүсийг хараад үл харагдах Тэнгэр бүр хаан руу өд хараад цай бит. Харин яг Есүстэй хамт байсан тийм учраас миний итгэл жоохон дутуу билүү? Би яагаад итгэж чадахгүй билээ? Ингээд эргэлзээтэй болоод явдаг. Харин Есүс тамд байсан хүмүүс хэрнээ итгэл маань өсгөөч гэж Есүс гуйж байна. Тэгээ Есүс тамт байсан хүмүүс ч гэсэн тийм ингэвэл одоо яг боддоор ингээд яг хажууд ингээд хамт амьдч үзээгүй бид нараа битэж эргэлзтэй нэр үнэг юм уугүй юу эргэлзтэй байх нь ойлгомжтой байна. Манай хүмүүс нь ямар вэ? Чон хуй яг Библиэлд байгаа бүх зүйлийг чон хуй ингээд хүлээн аваад дахын тул хижиж байна уу гэж асуумаар байна. Манай хүмүүс нэвэр байна. Есүсийн шимнар сэгсэн чинь хичүү байсан байх. Тийм. Тийм учраас итгэл маань өсгөөч гэж Есүс гуйсан. Тэгээг байсан бол зөндөд бүх зүйлийг тэгэхэд хамаагүй ямар ч хэрэгцээгүйгээр тагаа явсан биз дээ. Хабакук гэдэг нэгдүгээр уншлаг дээр сонссон Хабакук зүнч байсан. Түүний анхны үгээр бүр юу гэсэн юм? эзэн би хитийн хити болтол тусламж хүссэн дуудаж та хити болтол сонсохгүй байх юм бэ? Гомдгоо гаргаж. Тийм ээ. Жүнч бисэн мөрдлөө Тэнгэр бурхнаас та яагаад намайг сонсдоггүй юм бэ? Миний сайвраас сонсдоггүй юм бэ гэж. Тийм. Им яг бид нар ерхдөө манайч бас тэгдэг биш үү? Янз янз юм цайвж үзтээ ингээ бурхнаас буйсан мөрдлөө сонсохгүй учраас сонсохгүй мэ байгаа учраас имэрхүү үг. Энэ хоёр үг сонсохоор тий. Нэгдүгээр уншлаг дээр хабакук гэдэг жүнж ингэж гомдол гаргасан мөрдөл гаргасан юм айлталтай шавнаар чиглэсэн итгэл маань өсгөөч гэж гуйж байна. Итгэл гэдэг би тэнгэр бурханд итгэн гэж шүтсэн шүү. Яг шийдсэн өдрөөс хойш ямар ч эргэлзээгүйгээр амьдрах юм биш. Түүний сургаалд түүний надад тушаасан зүйлийг тахахын тулд байнга таслахгүйгээр хичээх хэрэгтэй байна. Манай хүмүүс манай бидний зүгээс нэрээ үнэхээр юу хичээдэг гэлээ өөрийнхөө өөрөөсдийнхөө итгэлийн төлөө бид нар юу хичээдэг гэлээ гэдгийг талаар ингээ эргэж үзэх ёстой ямар нэг жишээ гэж болж байна. Тэнгэр бурханд маш хүчтэй гэх юм уу? Тийм маш ихтэй шүтсэн учраас зүнж гэдэг нэрээр явж байгаа Хабаку та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ гэж Тэнгэр бурханаас Тэнгэр бурханд ингэмэр гомдог авч Есүстэй байнга хамт идээд хамт яваад түүний өгсөн хүний босгож өвчтэй хүнийг идгээж үрс байгаа хүнийг идүүлж байгаа Есүсийг өөр яг Есүсийг өөрийнхөө нүдээр боддоор ингээд харж үзсэн хүмүүс ч гэсэн чинь итгэл маа өсөгөөч гэж Есүс гуйж байна. Яагаад? Итгэл гэдэг нь за нэм үсэн авсан учраас за одоо ямар ч хичихгүй гэсэн чинь автоматар ингээд өсөх юм биш. Үүнийгээ сайн хангаалахын тулд хичээх ёстой. Ялангуяа бид нараа янз янз үгээ юм жийл Яа тэнгэр бурханаас гуйдаг тий. Юу хүртэл гуйж үзсэн бilé манайхаа. Тий. Үчтэй үед идэгэж өгөөж шалгалт өгөхөөс өмнө сайн ухаантай бөгөөж өгөх гэх юм. Түн сайн гаргаж өгөөж гэх юм. Сайн найз бэнтэй болохыг тавьж үзсэн. Сайн их нэртэй болох юм. Гоё их нэртэй болох юм. Тавьж үзсэн. Юундаа сайн ирж үзсэн бэлээ? Юу хтэл? Өөрийнхөө чичээж байгаа мó битгүү. Би бас манай чи үд гадаа ингэ явж байгаа чи үдэн гэвэл жоохон сэтгэлээр яах вэ? Юу сайн мэдгүй. Тийм. Бид манай хүмүүсийн цайбираа юу юу байдаг бэлээ? Баян болохыг хүсэж байна уу? Тиймэрхүү зорилгоогоор цайбирж үзсэн үү? Эсвэл тийм Ерөнхийдөө манай бинараа юу юу савирдаг лээ. Юу юу савирдаг. Үтцэн үсэтлөө ана хэмээ. Юу савирч үзсэн? Итгэлийн аа тайвшрал аа тайван <laughs> Юу завир зүдсэн бэ хүмүүсээ. Тийм. Хөөхөн цэцлэг бургуч хийж завир зүдсэн үү? Юуны тусаа завир зүдсэн бэ нэрэ. Бидний дотор ямар завираа байдаг бэлээ. Хичүү байхдаа энэ хичүү байдлыг сайн тавж явахын тулд янз янз яг тодорхой бодтой өнөөдөр аян замда явах замда аюулгүйгээр аян замда ямарс аюулгүйгээр явахыг өнөөдөр гэрлүүгээ явах замдаа ямар нэг хүн мянган төгрөг хаяад би тэр <laughs> олох юм юу цайвэрч үзсэн бэ манайхаа тий цайвра гэдэг юм тий ерөнхийдөө өөртөө байгаа асуудлыг давхын тулд ерөнхийдөө хүмүүс цайвэрдэг өөртөө байхгүй гэж бодож байгаа аз жаргалыг олохын тулд цайвэрдэг тийм ерөнхийдөө энэ хоёр талтай байгаа сайн тал сайн болохын тулд муу зүйл муу байдлаас гарахын тулд сайн байхын тулд тийм ээ муу зүйлээс гарахын тулд сайн болохын тулд ерөнхийдөө энэ хоёр үүнээс зарим хүмүүс нь environmentтэй байхыг хүсэж байна зарим хүмүүс нь мөнгөтэй байхыг хүсэж байна зарим хүмүүс нь сайн найстай байхыг хүсэж байна зарим хүмүүс нь тийм ээ аа ингэж яадаг харин үнийг огтгүй учраас би нарыг цай бирдэг гэж цай бирдэг огтгүй гэж бодсон учраас би нарыг цай бирдэг Үнэнгийн бол төгс Тэнгэр бурхан бидний анх бүтээхэд төгс хайраар төгс ивэлээр бидний бүтээсэн шүү. Өөрө илүү өгөх юм байхгүй хэмжээгээр бидний анх бүтээсэн. Тэгээд төгс байдлаар яг л төгс Тэнгэр бурхан учраас тийм ээ. Агуу хүчрхийг төгс Тэнгэр бурхан учраас төгс хайраар төгс ивэлээр бидний бүтээсэн байна. Тийм учраас үнэнгийн хэлбэл өөртөө би танд Тэнгэр бурхан яагаад та надад Иймэрхүү хайр ивэл өгөхгүй юм бэ гэж цабирахан байхгүй нэг л байна. Ягаад гэвэл анх бидэнд төөс өгсөн учраас. Таач үүнийгээ бид наранд танихгүй юм шиг, мэдхгүй юм шиг алдаад алдаад сайн хамгаалж чадахгүйгээр дараа та надад Ази гарахыг өгөөч гэж би нарыг цаавэрдэг. Анх төвс өгсөн мөртлөө. Хэрвээ насан эцэс туршийн идээд 한갈뜻해 한갈뜻해겠지 이렇게 그렇죠. 좀 뒤루붕 뒤루붕 미안강 친게 그 뭐 말칭 미안강 뒤루붕 털다 뭐 특구 인제게 미안강 그 미안강 헌 야마 수르테 배가 홍티 아군 툼도 히트에 없은 게지 뭐, 티 되게 운이 아수후 운이게 이로스 덕구 이게 랜부잖아 되게 운이게 야마디 천 이래다 аваа явсан уу, холгаад шингээд аваа явсан уу хамаагүй, өвчтэй өгсөн уу хамаагүй. Тэг ямар нэг өдрөөрөө эргэж хараад яасан яг надад тиймэрхүү асуудал гардаг билээ миний амьдрал дээр. Баянга уугаад тэгээд гадуур юусоо өөртөө байгаа зүйлийг тоххгүйгээр өөрийнхөө амьдралаар тоххгүйгээр амьдрсныхаа дараа гинэ төвжтэй болсон. Яасан? Ягд надад би надад иймэрхүү муу зүйл гарсан билээ. Өөртөө байгааг юусоо хамгаалдаггүй үнийг яаж асарах ёстой гэдгийг мэдхгүйгээр амьдрахдаа гинэд өөртөө яасан ягаа надад байхгүй юм бэ? Анханасаа байхгүй байсан билүү? Ялангуяа үл харагдах зүйлийн талаар ярьж байна. Тэнгэр бурханы ивэл бид нарын цайбирхтаа би одоо ингээд надад би өвчтэй байна. Өвчтэй учраас эдгийнхэн төл амьлах явах хэрэгтэй, амьлах явах хэрэг мөнгө байхгүй гэд цайбирхаг дээрээс таазнаас мөнгө ингээ унаах юм биш лээ тийм. Доошх. Бид нар үл харагдах Тэнгэр бурхнаас цавж байгааг нь үл харагдах зам өртлөө тодорхой хэмжээгээр надад өгөх өгөх ёс өгөх өгөх ёстэй гэх юм уу тийм. Өгдөх ёстэй ивэл би нарыг гүйж байна. Тэр ивэл анханаас байхгүй байсан билүү? Байсан. Төгс хараа, төгс ивэлээр бидний бүтээсэн учраас Тэнгэр бурхан Тань ч үнийг бид нарийн сайн хамгаалж чадахгүйгээр алдаад явж байгаа. Тэгвэл жавбирах хэрэггүй билүү? Ингээд яригвал нэг хүн тий жавбирах хэрэггүй биш үү гэж асуух боломжтой. Угаасаа төгс өгөгдсөн гэж асуух. Үгүй. Боолуудыг тухай өнөдөр ярьсан байхгүй юу? Өөр хийх гэж үлээ хийгээрэй. Тийм ээ. Өгөгдсөн зүйлийг сайн хамгаалахын тулд өгөгдсөн хайр, ивэли Үнийг үнэхээр төвс байхын тулд төвс өөр анхны хэмжээгээр төвс байхын байхын тулд би нараа өгдсөн тушаал гэх юм уу? Авсан тушаалаа үнийг биелүүлээд амьдрах хэрэгтэй. Цайвэрч болно. Тэнгэр бурханд хандж болно. Танц оо надад юусоо өгдөггүй байсан ч билээ. Юус байхгүй жилд надад өгөөч гэж цайвэрх юм биш. Та надад хий анханасаа өгсөн хайр төгс хайраараа төгс ивэлээр намайг бүтээхдээ анх надад өгсөн тэрийг яардахгүй гэр. Улам улам зүгс ганган гойгохын тулд надад туслаач гэдэг би нараа цапыг чавирах хэрэгтэй байна. Тийм учраас боолуудын өнөөдрийн айлтлыг тухай ерөө уншихаар боол яс намайг яагараа гэсэн утга төвлөө. Тэнгэр бурхан надад хайртай гэсэн чинь хийх юм хийгээрээ бүсээ бүсэлж хоор идэхээс өмнө эзэнд үйлчлэх хүстэй гэж ямар утгатай вэ гэж зөндөө бодож үзсэн байхгүй юу? Тийм ээ. Аав бидэнд бүх зүйл өгөгдсөн учраас тань ч үнийг алдахгүйгээр бидний зүгээс юу хийх ёстой вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй байна. Азараар болохгүй биш. Одоо байгаа хичүү байдлаас зүгээр гарахгүй биш. Анх надад Тэнгэр бурхан ямар хайраараа Ямар хിവэлээр намайг бүтээсэн билээ. Үүнийг дахиад санах, санахын тулд би нарийн сайврах хэрэгтэй байна. Дээрээ болсноо 이 댕기를 갖다 붙여야지